На божественній стражі Богу глаголів я Авакум, достанет с нами и покажет светонос на ангела, ясно глаголюща дни спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен. станет с нами и покажет светоносна ангела, ясно глаголюща дни спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилие. Христос воскресе из мертвых, мужеский убопол, яко разверзи девственную трубу явися Христос, яко человек же, агнец наречися. Не порочен же, яко не вкусен скверны наша Пасха, и яко Бог истинен совершен речися. Христос воскресе из мертвых, Яко единолетный Агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан вы, спаска чистительная, и паки из гроба красное, правды нам восия солнце. Христос воскресе из мертвых, Богу Отецу, Бо Давид, Пред сенным ковчегом скакаше играя, Люди еже Божии святые, Образу сбытие зрящие, Веселимся божественнее. Яко воскресе Христос, яко всесиле. Пресвятая Богородице, спаси нас, создавы Адам. чистая, зиждется о тебе, и смертное жилище разори своею смертью несть. И озарися божественными блестами воскресения, Весь святая Богородице спаси нас. Его же родила Еси Христа, прекрасно из мертвых посиявша, чистая зрящий. Добрая и непорочная в женах и красная, Днесь во спасение всех, соапостолы, радующиеся того прославляй. Επί της Θείας φυλακής, ο Θεήγορος Σαββακόν, στήτω με και δεικνύτω, φαες φορών αγγέλων διαπρησίως λεγοντάς, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Χριστός βοσκρεσής με Третий в смерть по праву, сущим во гробе,